Allahu poslanik alihi salatu selam kaže Thalathun men kunne fihi vajade bihinne halavatel iman. Kao što prenosi Enes radijallahu anhu od njega kod Buharije, kod muslima, tri stvari koje ukoliko čovjek bude imao, sa njima će osjetiti slast vjere. Pa je u prvom slučaju spomenu ukus vjere, a ovdje je spomenuo slast vjere, a to je stepen iznad ukusa vjere čovjek osjeti vjeru, jedna stvar. Kad uživa u vjeri, to je druga stvar. Uživa u vjeri. Jer mi imamo ljude koji ne uživaju u vjeri. Kojima je vjera teret. Ne uživaju. Ko osjeti slast vjeri, onda će biti sljedeće. Ferasun men kun nefihi vođade bihinne halavat el iman. Da osi, ko, tri stvari koje se nađu pri čovjeku, on će osjetiti slast vjerova en yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma sawahuma da mu Allah i njegov poslanik budu draži od svega ostalog da ih više voli od svega ostalog wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah i voli čovjeka a ne voli ga osim radi Allaha ovo je teška stvar da ne voliš čovjeka osim radi Allaha وأن أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يقذف في النار إذا مرزي da mu je odvratno, da mu je gadno da se vrati u nevjerstvo iz kojega je Allah izbavio kao što mrzi da bude bačen u vatru. Koliko mrziš da budeš bačen u vatru, toliko vidi da mrziš da budeš vraćen ili da radiš ono sa čim nije zadovoljan gospodar. Ko ove tri stvari bude imao pri sebi, on će osjetiti slast vjerovanja. A kad osjeti slast vjerovanja, sve što postoji na Dunjaluku nije mu tome ravno. Sve što postoji na Dunjaluku tome mu nije ravno.